Antras skirsnis. Baigus skaityti, jis suraukė antakius ir tylėjo kaip žemė. Na, generolė, ką pasakysite dėl to laišku, paklausė prezidentas. Pasakysiu, jog visai neseniai prisiekėme karaliui Liudvikui 18, tad negalime laužyti priesaikos dėl ex-imperatoriaus. Šį kartą atsakymas buvo labai aiškus ir generolo įsitikinimai daugiau nekėlė jokių abejonių. Generolė, tari prezidentas, mums nėra nei karaliaus Liudviko 18, nei ex-imperatorius. Yra tik jo didenybė imperatorius ir karalius. Prieš dešimt mėnesių prievarta ir išdavystė ištremtas iš savo valstybės Prancūzijos. Atsiprašau, ponai, pasakė generolas. Gal jums nėra karaliaus Liudviko 18, bet jis man yra. Jis mane padarė baronu ir feldmaršalu, ir aš niekada nepamiršiu, kad už tuos abu titulus turiu būti dėkingas jam laimingai sugrįžusiam į Prancūziją. Pone, atsistojęs labai rimtai prabilo prezidentas, pagalvokite, ką sakote. Jūsų žodžiai mums įrodo, kad Elbei saloje dėl jūsų buvo suklysta ir mes esame suklaidinti. Mes atskleidėme jums paslapį, mes pasitikėjome jumis, taigi parodėme pagarbą. Dabar matome, kad apsirikome – Titulas ir laipsnis jūs surišo su naujaja valdžia, kurią mes norime nuversti. Nereikalausime, kad bendradarbiautumėte su mumis, netraukime į savo pusę nei vieno prieš jau sąžinę ir norą, bet priversime jūs pasielgti kaip dera garbingam žmogui, net jei jūs ir nebūtumėte linkęs taip elgtis. Jūs vadinate garbingų žmogumi tokį, kuris žinotų apie jūsų samokslą ir jo neatskleistų? Aš tokį pavadinčiau jūsų sėbrų. Kaip matote, aš dar atviresnis už jūs. Tėve, tėve, tari Francas nustoja skaityti, dabar suprantu, kodėl jie tave nužudė. Valentina nejučiom pažvelgė į Francą. Jaunuolis iš tikrųjų buvo gražus, degdamas karštą sunaus meilę tėvui. Vilforas vaikščiojo po kambarį pirmin ir atgal. Nuartie vis toks pat rūstus ir orus sekė akimis kiekvieno jų veido išraišką. Francas vėl paėmė rankraštį ir skaitė toliau. Pone, tarė prezidentas, jūs buvote pakviestas dalyvauti posėdėje, o ne jėga čia atitemptas. Jums buvo pasiūlyta užrišti akis ir jūs su tuo sutikote. Sutikdamas su šiomis sąlygomis, jūs puikiai žinojote, kad mums rūpi nestiprinti Liudviko 18 sostą, kitaip nebūtumėme taip uoliai saugojasi policijos. Žinote, būtų pernelyg paprasta užsidėti kaukę, leidžiančią prasiskverbti į kitų žmonių paslaptis, o paskui nusimesti tą kaukę ir pražudyti tuos, kurie jumis patikėjo. Ne, ne. Pirmiausiai atvirai pasakykite, už ką jūs. Ar už atsitiktinį karalių, kuris dabar viešpatauja, ar už jo didenybę imperatorių. Aš esu rojalistas, atsakė generolas. Aš prisiekiau Liudvikui 18 ir liksiu ištikimas savo priesaikai. Po jo atsakymų visi ėmė murmėti, ir daugeliu klubo narių akys rodė, kad jie mielai priverstų depinę pasigailėti tokių neatsargių žodžių. Prezidentas vėl atsistojo ir nutildė susirinkusius. Pone, tarė jis generolui, jūs per daug rimtas ir protingas žmogus, kad nesuprastumėte, kokioje padėtyje mes visi atsidūrėme ir kas iš to gali išeiti. Jūsų atvirumas diktuoja mums sąlygas, kurias turėsite priimti. Jūs prisieksite garbę niekam nesakyti, ką čia išgirdote. Generolas griebėsi kardų ir suriko. Jeigu jūs kalbate apie garbę, tai pirmiausia, nelaužykite jos dėsnių ir nieko neprimeskite jėgą. O jūs, ponė, atsakė prezidentas, ir kažin ar jo ramumas nebuvo baisesnis už generolo pyktį. Nelieskite kardo, patariu jums. Generolas apsidairė aplinkui ir jo akyse buvo matyti augantis nerimas. Tačiau jis dar nepasidavė priešingai sukaupęs visą drąsą tarį. Aš jums neduosiu tokiaus priesaikos. Tuomet, ponė, ramiai atsakė prezidentas, jūs mirsite. Ponas Depinė išbliško. Jis dar kartą apsidairė aplinkui. Kai kurie klubo nariai kuždėjusi ir graibėsi po apsiaustais ginklo. Generolė, tarė prezidentas, nesijaudinkite – Jūs esate tarp garbingų žmonių, kurie išbandys visas priemonės, norėdami jūs įtikinti, ir tik tada griepsis paskutiniausius. Bet antra vertus, jūs esate tarp sąmokslininkų, kaip pat sakėte, jūsų rankose mūsų paslaptis, kurią turite mums gražinti. Po šių žodžių stojo reikšminga tyla, generolas nieko neatsakė. Užrakinkite duris, palėpė tuomet prezidentas. Ir dabar buvo tylu, tylu. Tada generolas žengė pirmin ir vargais negalai susitvardęs tarį. Aš turiu sūnų. Atsidūręs tarp žmogžudžių, privalau pagalvoti apie jį. Generolė, oriai atsakė susirinkimo pirmininkas. Vienas žmogus visada turi teisę įžeisti 50, tai silpnojo privilegija. Tačiau jis negerai daro naudodamas tą teisę piktam. Patariu jums, generolė, prisiekti ir neužgaulioti mūsų. Generolas, kurį vėl sutramdė moralinis pirmininkų pranašumas, valandėlės vyravo, paskui priejo prie prezidento stalų ir paklausė. Kokia ta priesaika? Štai ji. Prisiekiu savo garbę, niekam pasaulyje neišduoti to, ką mačiau ir girdėjau 1815 metų vasario 5 dieną tarp 9 ir 10 valandos vakaro. Ir prisipažįstu nusipelnęs mirties, jei sulaužysiu šią priesaiką. Generolą matyt ėmė krėsti nervinis drebulys, ir jis kurį laiką neįstengė nieko atsakyti. Pagaliau sunkiai slėpdamas aitrų bjaurėjimasi, ištari priesaiką, bet taip tyliai, kad vos buvo girdėti, todėl daugelis klubo narių pareikalavo, kad generolas pakartotų ją garsiau ir suprantamiau. Jis taip ir padarė. Dabar norėčiau išeiti, tarė generolas, ar aš pagaliau laisvas? Prezidentas atsistojo, paskyri tris susirinkimo dalyvius juos lydėti ir seidų su generolu į karietą vėl jam užrišęs akis. Tarp palydovų buvo ir tas, kuris ėjo vežėjų pareigas. Kiti klubo nariai tylėdami įsiskirsti. Kur jūs nuvežti, paklausė prezidentas. Bet kur, kad tik greičiau jumis atsikratyčiau, atsakė ponas Depinė. Pone, perspėjo prezidentas, saugokitais Jūs jau nebesusirinkime, dabar jau kalbate su atskirais žmonėmis. Neįžeidinėkite mūsų, mes priversime jūs atsakyti už įžeidimą. Tarsi nenorėdama suprasti įspėjimų, ponas Depinė atkirto. Gerbiamasis, savo karietoje jūs toks padrasuolis, kaip ir savo klube, nes keturi vyrai visada stipresni už vieną. Prezidentas sustabdė karietą. Jie buvo kaip tik toje guobų krantinės vietoje, kur yra laiptai į upę. Kodėl jūs čia sustojote? paklausė ponas Depinė. Todėl, gerbiamasis, atsakė prezidentas, kad jūs įžeidėte žmogų ir tas žmogus to jau reikalauja iš jūsų teisėtos satisfakcijos. Kągi, yra ir toks būdas nužudyti, guštelėjo pečiais generolas. Nekelkite triukšmų, atsakė prezidentas. Jei nenorite, kad laikyčiau jūs vienu iš tokių žmonių, apie kuriuos ką tik kalbėjom, kitaip sakant, bailiu, besidangstančių savo silpnumu. Jūs vienas, prieš jūs irgi staus vienas. Jūs prie šono turite špagą, aš taip pat ją turiu šitoje lasdoje. Jūs neturite sekundanto, vienas iš tų ponų pabus juo. Dabar, jeigu norite, galite nusijimti raištį. Generolas iškart nusitraukė nuo akių skarelę. Pagaliau, tarė jis, sužinausiu, kas jūs per vienas. Karietos durelis atsidarė, keturi vyrai išlipo. Francas vėl liovėsi skaitęs. Jis nusišluosti nuo kaktos šaltą prakaitą, buvo kraupu žiūrėti, kaip išbliškęs, virpėdamas sūnus, balsu skaito iki šiol jam nežinomas smulkmenas apie tėvo mirtį. Valentina sudėjo rankas tarsi melzdamasi. Nuart jie žiūrėjo į Vilforą, kupinas neapsakomų išdidumo ir panikos. Fransas vėl ėmė skaityti. Kaip jau sakėme, tai buvo vasario penktoji. Jau trys dienos laikėsi penkių šešių laipsnių šaltis – laiptai buvo plėdėję. Generolas buvo stambus, aukštas ir prezidentas, lipdamas prie upės, užleido jam tą laiptų pusę, kur buvo turėklai. Abu sekundantai sekė iš paskos. Visai sutemo, pakrantė tarp laiptų ir vandens buvo patižusi nuo sniego ir šlavdribos. Pro juos tekėjo upė juoda, gili, kai kur plaukė ledokšniai. Vienas iš sekundantų nuėjo prie anglių baržos ir paėmė žibintą, kurio šviesoje apžiūrėjo ginklus. Prezidento špaga, kurią, kaip jis sakė, nešiojusi lasdoje, buvo gerokai trumpesnė negu priešininko ir be saugiklio. Generolas Depinė pasiūlė traukti burtus, bet prezidentas atsakė, kad jis išaukęs jį kautis ir išaukdamas turėjęs galvoje, jog kiekvienas kausi savo ginklu. Sekundantai mėgino jį perkalbėti, bet prezidentas juos nutildė. Žibintas buvo pastatytas ant žemės, priešininkai sustojo abipus jo ir dvikova prasidėjo. Žibinto šviesoje špagos atrodė lyg du žaibai. Žmonės įžiūrėti buvo sunku, tokia tamsa tvyrojo aplinkui. Generolas garsėjo kaip vienas geriausių fektuotojų visoje armijoje, tačiau nuo pat pirmųjų kirčių jis buvo taip veržliai puolamas, kad gavo trauktis, besitraukdamas pargriuvo. Sekundantai pamanė, kad jis nukautas, bet priešininkas, jausdamas, jog jo nepalėtai, padavė jam ranką ir padėjo atsistoti. Tad tai ne tik nenuramino generolo, bet dar labiau jį suerzino ir jis puoli priešininką. Bet priešininkas nesitraukė nei per pėdą, atmušinėdamas kirčius špagą. Tris kartus generolas atsitraukė ir tris kartus mėgino atakuoti. Trečią kartą vėl pargriuvo. Visi pagalvojo, kad jis paslydo. Po kiek laiko matydami, kad jis nesikelia, sekundantai priejo prie jo ir pabandė pastatyti. Tačiau tas, kuris suėmė jį už pažastų, ranka pajuto kažką drėgną ir šiltą. Tai buvo kraujas. Pusiau apalpęs generolas atsigavo. A, tarė jis, ant manęs užsiundėte samdomą žudiką, kokį nors kareivių fektavimų mokytoją. Prezidentas nieko jam neatsakęs, priejo prie sekundanto, kuris laikė žibintą atsiraitį rankovę ir parodė dviejose vietose keurai pervertą ranką. Paskui atsilapojo fraką, atsisegiojo liemenę ir apnuogino šoną, kuriame taip pat žiojėjo žaizda tačiau jis nei neaiktelėjo. Generolas Depinė pradėjo merdyti ir po penkių minučių mirė. Paskutinius žodžius Francas perskaitė tokiu dusliu balsu, kad vos galėjai girdėti. Paskui nutilo ir persibraukė ranką per akis, tarsi nugindamas debesėlį. Valandžiukė patilėjęs jis vėl skaitė. Prezidentas įsikišo špagą į lasdą ir užlipo laiptais kur jis praėjo, sniege liko kraujo pėtsakai. Dar nepasiekęs viršaus, prezidentas išgirdo duslų pukštelėjimą, tai sekundantai įsitikinę, kad generolas miręs įmetė į vandenį jo kūną. Taigi generolas žuvo garbingoje dvikovoje, o ne buvo nukautas iš pasalų, kaip gali kam nors pasirodyti. Šitai patvirtindami mes surašėme protokolą ir išdėstėme jame tikrus įvykius, nes kada nors kas nors iš tos baisiaus scenos dalyvių gali būti apkaltintas iš anksto apgalvota žmogžudystė arba garbės taisyklių pažeidimu. Pasirašė Boreperas, Dušampy, Lešarpalis. Kai Francis baigė skaityti šį tokį skaudų sūnų raštą, išbalusi iš susijaudinimo Valentina nusišluosti ašaras, o kampe susitraukęs drebantis Vilforas maldaujamai žiūrėjo į nepalenkiamą senį, mėgindamas nukreipti be užgriūvančią audrą. Pone, tarė debinė Vilforo tėvui, jūs žinote visas tos baisios istorijos smulkmenas, jaus patvirtintos garbingų žmonių parašais. Kadangi jūs matyt domiteis manimi, nors iki šiol jūsų domėjimasis man suteikia tik skausmo, padarykite man paskutinę paslaugą. Pasakykite klubo prezidento pavardę, kad pagaliau sužinočiau, kas nužudė mano vargšą tėvą. Sutrikęs Vilforas ėmė graibytis durų rankenos. Valentina greičiau už kitus įspėjusi, ką atsakys senis, ant kurio rankos nekarta buvo mačiusi dviejų špagos dūrių randus, pasitraukė žingsnį atgal. Dėl dievų, panelė, paprašė Francą savo sužadėtinę, padėkite man sužinoti, kas tas žmogus, kuris padarė mane našlaičiu, kai buvau vos dviejų metų. Valentina stovėjo nejudėdama ir tylėjo. Žinote ką, tarė Vilforas, Paklausykite manęs, baikime šią baisę sceną. Vardai tyčia nuslėpti. Mano tėvas nei pats nežino, kas buvo tas prezidentas, o jei ir žinotų, negalėtų pasakyti, nes asmenvardžių žodynė nėra. Kokia nelaimė, sušuko Francas. Vienintelė viltis, palaikiusi mane, kol skaičiau ir davusi jėgų baigti, tai viltis sužinoti tėvo žudiko vardą. Pone, Pone, sušuko jis atsisukęs į nuartiją, dėl dievo padarykite viską, kas galima, maldauju jūs, pamėginkite kaip nors man paaiškinti. Taip, akimis atsakė nuartyje. Panelė, sušuko Francis, jūsų senelis parodė, kad gali pasakyti, kas tas žmogus. Padėkite man, jūs jį suprantate? Nuartyje pažiūrėjo į žodyną. Francas paėmė jį nervingai virpančiomis rankomis ir rengėsi sakyti abecėlės raidas. Bet vos tik jis ištarė A, senis davė ženklą, kad čia. A, pakartojo Francas. Vaikino pirštas ėmė slysti per žodžius, tačiau į visus nuartie atsakinėjo neigiamai. Valentina užsidengė veidą rankomis. Pagaliau Francas priejo prie žodžio aš. Taip, parodė senis. Jūs? Sušuko Francas ir jam plaukai ant galvaus pasišiaušė. Jūs, ponas Nuartyje, tai jūs nužudėte mano tėvą. Taip, patvirtino senis, didingai žvelgdamas jam į veidą. Francas, netekęs jėgų, krito į fotelį. Vilforas atidarė duris ir išbėgo iš kambarių, nes pajuto karštą norą užpūsti menką gyvybės kibirkštį, kuri dar ruseno nenumaldomoje senio širdyje. Trečias skyrius – Jaunajam kavalkančiui sekasi. Tuo metu Bartolomėjus Kavalkantis iš Paryžiaus išvyko į savo tarnybą, tik ne į jo didenybės Austrijos imperatoriaus kariuomenę, o prie Lukos mineralinių vandenų lošti ruletais, kurios jis buvo vienas iš uoliausių gerbėjų. Savaime suprantama, jis iki paskutinio skatiko pasijėmė pinigus už savo kelionę ir už pasiputimą bei orumą vaidinant tėvą. Jam išvykus, Andrija gavo visus dokumentus įrodančius, kad jis tikrai turi garbės būti markizo Bartolomėjaus ir markizės Leonoros Korsinari sūnus. Taigi jis jau galima sakyti buvo išmetęs inkarą Paryžiaus aukštuomenėje, kuri taip lengvai priima svetim šalius ir elgesi su jais ne pagal tai, kas jie yra, o pagal tai, kuo dedasi esą. Pagaliau kokį Paryžiuje reikalaujama iš jaunuolių truputį kalbėti prancūziškai, būti padoriai apsirengusiam, drąsiai lošti ir mokėti auksų. Savaime suprantama, svetim šaliui tie reikalavimai dar mažesni negu paryžiečių. Per porą savaičių Andrija užsikariavo gana neblogą padėtį. Visi jį vadino ponų grafu, manį turint 50 tūkstančių livrų metinių pajamų, kalbėjo apie milžiniškus jo tėvų turtus, neva užkastus suravecos akmenų skaldyklose. Vienas mokslininkas, kuriam girdint ši aplinkybė buvo paminėta kaip tikras faktas, pareiškiai matęs tas skaldyklas ir tai dar labiau patvirtino iki tol abejotinus spėliojimus, kurie dabar virto neginčijama tikrovę. Tokia padėtis buvo tame Paryžiaus aukštuomenys burelėje, į kurį mes jau įvedėme skaitytojus, kai vieną vakarą pas Danglarą atvažiavo Montekristas. Danglarų nebuvo namie, bet grafui buvo pasiūlyta užeiti pas baronienę, kuri turėjo svečių. Grafas sutiko. Nuo pietų Otejyje ir po jų sekusių įvykių ponė Danglar nupurtėdavo šiurpas išgirdus Montekristo vardą. Jeigu kam nors jį ištarus jis pats nepasirodydavo, jai pasidarydavo dar baisiau. Bet jei grafas įeidavo, atviras jo veidas, blizgančios akys – lipšnumas ir net galantiškumas to jau nuvydavo net mažiausią baimės šešėlį. Baronienė atrodė neįmanoma, kad iš pažiūros toks žavingas žmogus galėtų turėti blogų keislų. Be to net labiausiai sugedusio širdys negali tikėti, kad piktadarybiais būtų daromus be jokios priežasties. Nenaudingas ir nieko nepagristas blogis kelia pasibjaurėjimą nelyginant išsigimimas. Kai Montekristas įėjo į buduarą, į kurį jau kartą buvome įvedę mūsų skaitytojus, baronienė neramiu žvilgsniu žiūrėjo piešinius, kuriuos jai padavinėjo duktė. Pirmą peržiūrėjusi juos su jaunuoju kavalkančiu. Grafo pasirodymas sukėlė įprastą įspūdį ir baronienė iš pradžių, kiek sutrikusi, sutiko grafą šipsodamas. O jis irgi užmetė akį į šią sceną. Šalia baronienis, patogiai sitaisiusi ant sofutėj, sėdėjo eženį, o prieš ją stovėjo kavalkantis. Kavalkantis, apsirengęs juodai kaip getais herojus, su lakuotais pusbačiais ir baltomis ažūrinėmis kojinėmis, gana balta ir išpuoselėta ranka glaustėsi šviesius plaukus, blykščiodamas deimantu, kurį nesispyręs pagundai ir nepaisydamas Montekristo patarimų, tuštuolis vaikinas buvo užsimovęs ant mažojo piršto. Šį dabitos gestą lydėjo žudantys žvilgsniai svaidomi į panelę danglar ir atodusiai siunčiami tuo pačiu adresu. Panelė Danglar buvo vis tokia pat, graži, šalta ir pašaipė. Ne vienas Andrijų žvilgsnis, ne vienas atodusis neliko jos nepastebėtas, bet jie rodys atsitrenkė į Minervus šarvus, kuriais, anot kai kurių filosofų, kartais būna pridengta ir safo krūtinė. Eženį šaltai linktelėjo grafui ir pasinaudojusi užsimesgusi pokalbių, išėjo į muzikos kambarį iš kur netrukus su pirmaisiais rojalio akordais pasigirdo juokas ir garsi kalba, rodanti Montekristui, kad paneliai Danglar mieliau pasirenka Luizos Darmjį, savo dainavimo mokytojos draugiją, negu jo ir kavalkančių. Tuo tarpu grafas, kalbėdamas su ponia Danglar ir neva domėdamasis jos žodžiais, netrukus pastebėjo, kaip susirūpinęs Andrija Kavalkantis gaudi muzikos garsus ir gestais rodė susižavėjimą, kaip kartkartimis nuslimpindavo prie durų, bet nedrįzdavo jų praverti. Netrukus grįžo ir bankininkas, tiesa pirmiausiai jis žvilgtelėjo į Montekristą, bet tučto jau nukreipė žvilgsnį į Andriją. O su žmona pasisveikino taip, kaip kai kurie vyrai paprastai sveikinasi su savo žmonomis, bet viengungiams tai paaiškės tik tada, kai bus išleistas platus sutuoktinių santykių kodeksas. Ar paneliais nepakvietė jūsų pakoncertuoti draugė su jumis, paklausė danglaras Andrija. Deja ne, ponė, atsakė Andrija, atsidusdamas dar garsiau negu pirmą. Danglaras to jau priejo prie durų ir atidarė jas. Abi merginų sėdėjo ant tos pačiaus kėdėjais prie to paties rojalio. Abi akomponavo savo vieną ranką. Tai buvo jų pačių išmoniai, kurie joms labai gerai sekėsi. Panelį Darmyjį, kuris su eženy atvirų durų rėmose sudarė lyg ir gyvą į paveikslą, taip mėgstama Vokietijoje, buvo labai dailutė arba greičiau žavinga ir miela. Ji buvo maža, grakšti, pavargusių akių, šviesia plaukį ir fėja, kurios ilgi garbanuoti plaukai krito ant truputį per ilgo kaklo, kokius perodžinas tapydavo savo madonoms. Žmonės kalbėjo, kad jos silpna krūtiniai ir kad vieną gražią dieną ji mirs dainuodama kaip Kremono smoiko Antonija. Montekristas malsiai žvilgtelėjo į tą moterų karalystę, kur pirmą kartą pamatė panelę Darmyjį, nors apie ją dažnai buvo kalbama šiuose namuose. Kodėl bėgate nuo mūsų? paklausė bankininkas dukterį. Paskui jis nusivedė Andriją į svetainę ir tyčia ar netyčia pridarė duris taip, kad nei Montekristas, nei baronienė nieko negalėtų matyti. Bet kadangi ir baronas įėjo ten su jaunikaičiu, tai ponė Danglar tartum nepastebėjo šios smulkmenos. Netrukus grafas išgirdo, kaip Andrija dainuoja korsikietišką dainelę, o merginus jam akompanuoja. Kol grafas šipsodamasis klausėsi tos dainos, užmiršęs Andriją ir prisiminęs Benedetą, ponė Danglar susižavėjusi gyri Montekristui savo vyro dvasius tvirtumą. Ta rytą, dėl kažkokios Milano firmos bankroto, jis buvo praradęs 3 ar 400 tūkstančių frankų. Iš tikro baronu galėjai žavėtis, jeigu grafas apie tai nebūtų išgirdęs iš baronienės arba sužinojęs kokiais nors savais būdais, kurie jam padėdavo viską išniukštinėti, tai iš barono veido nieko nebūtų įskaitęs. Šit kaip, pagalvojo Montekristas, jis jau slepia savo nuostolius, nors prieš mėnesį jais dar gyrėsi. O garsiai tarė. Na, ponas Danglaras tai puikiai pažįsta biržą, kad visuomet atsijims joje, ko neteko kitur. Matau, jūs klystate taip pat kaip ir kiti, atsakė ponia Danglar. Kodėl klystu? paklausė Montekristas. Manote, kad Danglaras lošia biržoje. Jis niekomet nelošia. Ak, tiesa, ponė, prisimenu, Debre man sakė. Beje, kur dingo ponas Debre? Jau trys ar keturios dienos nematau jo. Aš taip pat, nepaprastai pasitikėdama savimi, tarė ponė Danglar. Bet jūs pradėjot kažką sakyti ir nebaigėte. Ką? Ką Debre jums sakė? Taip tikrai, Debrė sakė, kad jūs aukojate aukas azarto demonui. Prisipažįstu, kurį laiką taip ir buvo, tarė ponė Danglar, bet dabar lioviausi. Bereikalo, ponė, dieve mano, juk žinote, laiminė pastovi, jeigu aš būčiau moteris ir dar bankininkų žmona, kad ir labai tikėčiau vyro žvaigždę, vis dėlto stengčiausi įsigyti nuo jo nepriklausomo turto, nors dėl to tektų patikėti savo reikalus jam nežinomam asmeniui. Pone Danglar nejučiomis paraudo. Va pavyzdžiui, tarsi nieko nepastebės, toliau kalbėjo Montekristas, jūs girdėjote, kad vakar padaryta puikiai kombinacija su Neapolio bonais. Aš jų neturiu, greitai atsakė baronieniai, ir niekomet neturėjau. Bet gana tų šnekų apie biržą, grafę, tarsi mes kokie makleriai. Verčiau pakalbėkime apie vargšus vilforus, kuriems likimas dabar siunčia tokius skaudžius smūgius. O kas jiems atsitiko? Kuo naiviausiai paklausė Montekristas. Juk žinote, ponas Desenmeranas mirė po trijų ar keturių dienų, kai išvažiavo, o dabar mirė markizai praėjus trims ar keturioms dienoms nuo jos atvažiavimų. Tiesa, girdėjau, tarė Montekristas, bet tai gamtos dėsnis, kaip sako Klaudijus Hamletui. Jų tėvai mirė anksčiau už juos ir jie juos apverkė. Jie patys mirs anksčiau už savo sūnus ir jų sūnus juos apverks. Bet čia dar ne viskas. Kaip ne viskas? Ne, žinote, jie ruošiasi ištekinti dukterį. Taip, už Franco depinė, negi vestuvės iširo? Atrodo, vakar rytą Francas atsijėmė žodį. Negali būti. Kodėlgi? Nežinia. Dieve, mėla širdingas, ką jūs sakote. O kaip pakelia visas tas nelaimės ponas Devilforas? Kaip įpratęs, filosofiškai. Tuo metu grįžo danglaras. Kas čia dabar, tari baronienį, jūs paliekate poną Kavalkantį vieną su savo dukterimi? O kuo jūs laikote panelę darmyjį? Atšovi bankininkas ir atsigrėžė Montekristą. Žavingas jaunuolis tas kunigaištis Andrija, tiesa grafė. Tik ar jis iš tikrųjų kunigaištis? Negaliu tikrai pasakyti, tarė Montekristas. Jo tėva man rekomendavo, kaip markiza vadinasi, jis turėtų būti grafas. Bet man rodus, jis ir pats nelabai pretenduoja į kunigaikščių titulą. Kodėl, paklausė bankininkas. Jeigu jis kunigaištis, ar verta šitai slėpti? Kiekvienas turi savas teisės. Man nepatinka, kai žmonės įsižada savo kilmės. O, jūs didelis demokratas, nusišipsojo Montekristas. Bet klausykite, tarė baronienį. Būtų labai nepatogu, jei atsitiktinai atvyktų ponas de Morseras. Jis rastų poną kavalkantį tame kambaryje, į kurį pats, būdamas ežinys sužadėtinis, niekomet nebuvo leistas. Jūs neveltui pasakėte atsitiktinai, tari bankininkas. Iš tikrųjų, mes jį taip retai matome, kad jis turbūt tik per atsitiktinumą pasirodo pas mus. Žodžiu, jeigu jis ateitų ir rastų tą jaunuolį pas mūsų dukterį, tai galėtų būti nepatenkintas. Nepatenkintas? Labai apsirinkate. Ponas Vikontas neteikia mums tie garbės, kad paviduliautų savo nuotakus. Netaip jau smarkiai ją myli. Pagaliau, kas man darbo, ar jis patenkintas ar ne. Vis dėlto, kai jau prieita prie to. Ak, prie ko prieita? Norite žinoti, prie ko prieita? Per savo motinos balių jis tik vieną kartą šoko su mano dukterimi, o kavalkantis tris, ir jis to net nepastebėjo. Vikontas Alberas de Morseras, pranešė Liokajus. Baronienė pašoko. Norėjo eiti į muzikos kambarį perspėti dukters, bet danglaras sulaikė ją už rankus. Neikite, tarė jis. Ji nustebusi pažvelgė į jį. Montekristas apsimeti nieko nepastebėjęs. Įėjo Alberas. Jis buvo labai gražus ir labai linksmas. Laisvai nusilenkė baronieniai, familiariai Danglarui ir draugiškai Montekristui. Paskui kreipėsi į baronienę. Leiskite pasiteirauti, kaip jaučiasi panelė Danglar. Puikiai, gerbiamasis, skubiai atsakė Danglaras. Dabar ji koncertuoja muzikos kambaryje su ponu Kavalkančiu. Alberas tebe buvo ramus ir abejingas. Gal jam kiek ir gnyptelėjo apmaudas, bet jis jauti, kad į jį žiūri Montekristas. Ponu Kavalkančiu labai gražus tenoras, o panelis Eženijai puikus sopranas, bet to jis skambina rojeliu kaip Talberg. Turbūt tai žavingas koncertas. Šiaip ar taip jie puikiai susidainavo, tarė Danglaras. Alberas Rodos nei nepastebėjo dviprasmiškumo, tokio grubaus, kad ponė Danglar net paraudo. Aš taip pat muzikalus, toliau kalbėjo jaunuolis, bent taip sakydavo mano mokytojai bet keista, niekada ir su nieko negalėdavau susidainuoti, o su sopranais visai nieko neišeidavau. Danglaras gaižiai šyptelio tarsi sakydamas, nagi supyk pagaliau. O vakar, tarė jis matyt vis dėlto tikėdamasis pasiekti savo, kunigaikštis ir mano duktė visus sužavėjo. Ar jūs gerbiamasis vakar pas mus nebuvote? Koks kunigaikštis, paklausė Alberas. Kunigaikštis Kavalkantis, atsakė Danglaras, atkakliai vadindamas Andrėją šiuo titulu. <laughs> Ak, atleiskite, tarė Alberas, nežinojau, kad jis kunigaikštis. Tai vakar kunigaikštis Kavalkantis dainavo su panelė Eženį? Iš tikrųjų turėjau būti žavu, baisiai gailiuosi, kad negirdėjau, bet negalėjau pasinaudoti jūsų kvietimu. Turėjau lydėti motiną pas senąją baronienę Šato Reno, ten dainavo vokiečiai. Paskui truputį patylėjęs, lyg niekur nieko paklausė. Ar galiu pareikšti pagarbą, panelį Danglar? Ne, prašom palaukti, tari bankininkas, stabdydamas jaunuolį. Paklausykite, ta kavatina nuostabi. Ta, ta, ta, tita, tita, ta. Žavinga, tuo jau baigs. Dar valandėlę. Puiku, bravo, bravo, bravo. Ir bankininkas ėmė pašėlusiai ploti. Iš tikrųjų, pritarė Alberas, stačiai puiku, neįmanoma geriau suprasti savo krašto muzikos, kaip ją supranta kunigaištis Kavalkantis. Jūs sakėte kunigaištis, jei neapsirinko, pagaliau jeigu jis ir ne kunigaištis, tai jį padarys kunigaiščių. Italijoje šitai nesunku. Bet grįžkime prie mūsų žavingųjų dainininkų. Jūs turėtumėte suteikti mums malonumą, ponas Danglarai – Neįspėjęs, kad čia yra pašalinių, paprašykite panelę Danglar ir poną Kavalkantį dar ką nors padainuoti. Taip malonu gružėtis muzika šiek tiek iš tolo, nuo šaliai, kai tavęs niekas nemato ir tu nieko nematai, nevaržai dainininko, kuris gali laisvai atsiduoti savo talentų platybėms ir širdies polikiams. Šį kartą Danglaras sutriko dėl tokio Albero šaltakraujiškumo. Jis pasivedė Montekristą į šalį ir paklausė. Na, ką pasakysite apie mūsų įsimylėjėlį? Mano supratimu, jis gana šaltas, bet ką darysit? Jūs davėte žodį. Taip, žinoma, aš daviau žodį, tik kokį. Išleisti dukterį už tokio vyro, kuris ją mylio, o ne už tokio, kuris jos nemyli. Žvilgtelkit į jį. Šaltas it marmuras, pasipūtęs kaip ir jo tėvas. Kad nors būtų turtingas, kad nors kavalkančių milijonus turėtų, tuomet galėčiau žiūrėti į jo elgesį pro pirštus. Teisybei aš dar neklausiu dukters nuomonės, bet jeigu jos geras skonis. Nežinau, tari Montekristas. Gal mane akina palankumas jam, bet patikėkite, Vikontas de Morseras labai mielas jaunuolis. Jis padarys jūsų dukterį laimingą ir anksčiau ar vėliau ko nors pasieks. Šiaip ar taip, jo tėvo padėtis puiki. Hmm, numykė Danglaras. Jūs abejojate, kad praeitis, praeitis tamsi. Bet kuo dėtas sūnus dėl tėvų praeities? Dar ir kaip dėtas? Klausykit, meskite tai iš galvos. Dar prieš mėnesį šitos vedybos jums atrodė labai tinkamus. Žinote, man baisiai nemalonu, juk pas mane jūs sutikote jauną į kavalkantį, kartuoju, aš jo visai nepažįstu. Bet aš jį pažįstu, tarė Danglaras ir to gana – Pažįstate? Surinkote apie jį žinias, paklausė Montekristas. Ar žinios taip svarbu? Argi iš pirmo žvilgsnio nematyti, kas jis per žmogus? Visų pirma, jis turtingas.